الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد خوب درسي سيزدهم رأس كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين بسر كتاب مبارك الشك مختصر والدليل هوش ذكر من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ودر صفة الصلاة هستيم چگونه نماز خواندن کیفیت و چگونگی نماز صحیح طبق آن حدیث هایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده است در حقیقت شیخ خیلی خوب ذکر کرده است صفت نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم را زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی نماز حدیث بخاری است پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت نماز خانه چنانی که میبینید من نماز بخوانم برای بله، به خاطر همین انسان باید کوشش کنه که نماز او طبق موافق نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم باشه احکام عبادت و طاعت بر رأی فلانی و به مذهب فلانی ثابت نمی بلکه به فعل پیغمبر و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوا کما رایتمونی اصلی پیامبر صلی الله علیه و سلم از منبر فرامده نماز یاد داد از منبر فرامده نماز یاد داد در نماز خوان در پیش پیش منبر تا اینکه صحابه ها ببینه بعد گفتن مثل همین من نماز خونه بنابر خاطر همین انسان باید کوشش کنه که نمازش به نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند باشه در با آوردن رکنهاش و با جا آوردن شرطاش و سنتاش و همچنین با خشوع باید انسان نمازی خیلی خوب بخوانه نمازی که از او ثمره و میوه خوب بگیره ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر همون نمازی که طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام خوانده می شود همون نماز آدم از بدی ها از شرک و بدعت و از معصیت و شهوت نگه میداره کدام نماز همون نمازی که طبق سنت پیامبر صلی الله علیه و وسلم خوانده شود بله، بعد در مسئله خلل هر وقتی که خلل در نماز پیدا شد بدون که خلل در زندگیت پیدا شد هر کسی که در نمازش خلل داره در زندگیش خلل داره در طاعتش خلل داره زیرا خلل در نماز سبب بشه که انسان خلل بشه خلل پیدا کنه در زندگیش از اینکه در معصیت و در شهوت و در گناه میغوته اما وقتی که نماز خوب بخونه نماز سنتی نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم با اجرا کردن سنت ها با خشوع بعضی متاسفانه نماز بخوانند در نماز می می جنبند یا ارغش میرود یا اینکه مثلا در نماز در یک جا ده بار مثلا ریش قطی بازی میکنه یا موی سرش قطی یا فرمش قتی این خطای بزرگ است به خاطر همین انسان به شک خلل در نماز خلل در زندگی و طاعت عبادت نشه نماز که بهترین وجه انجام دادی ان شاء الله باقی عملهات نیک بشه مثل چنانی که گفته بوده خلل در قرا در کمبودی کردن کمبودی کردن در تلاوت قرآن ورد قرآن تا وقت ترک میکنی بدون که زندگی مشکل داره زندگی در چی کمبودی هست زیرا که انسان همو زندگی به برکت میشوه که در خانوادهش قرآن تلاوت شوه لا اقل روز جمعه لا اقل در یک هفته کمترینش یک بار سوره کهف را خوانند چی پدر باشه چی فرزندای کلانش مثلا تا اینکه همین خانه کلام الله سبحانه تعالی در او تلاوت کرده شود هر مشکل و پرابلم و سختی و بدی و جنگ و جدال و نافهمی و ناآرامی همش همین وقتی پیدا شد که ما از قرآن کریم چی از روی عمل باشه چه از روی تلاوت باشه وقتی دور شدیم پس پرابلم ها سخت ها غم ها اندوها ها پیدا شد خوشا به حال خانواده ای که تلاوت کنند قرآن و صبح را سحر رو اول روز را به قرائت و تلاوت کلام الله سبحانه اگر چه صحیفه هم باشه اگر چه پنج خط هم که باشه یکی در حقیقت و یکی از بزرگترین عبادت بعد شهادتین همین نمازه بلا به خاطر انسان باید کوشش کنه که نماز او طبق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام باشه متاسفانه بعضی ها از روی تعصب و از روی تقلید کورکورانه نماز میخوانند حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همو نماز نیست ای قصدن قصدن از روی یک روی مثلا در وقت مثلا در قیام در وقت الحمد خواندن دستش میمونه همین قدر پایان میمونه که یه انسان ایدور ببینی یعنی یک عجیب است عجیب. از روی چه از روی تقلید از روی مثلا یک باره یک رویش و از روی جهلش از روی تعصبش همین کارا میکنه یعنی پایان میقفه که یعنی مثلا اگر پیش آدم آدم طریق فيه يعني مساله بودم چی خفه میشه و چی جای الله ذوالجلال و الاکرام خب مؤلف میگوید اکنون در جایی رسیدیم در صفت و طریقه و کیفیت نماز صحیح اكو حدیثاش در حقیقت خیلی بسیار دراز با بعض حدیثاش ذکر میکنیم از روی هم برای هم استدلال و دلیل و همچنین فهمیدن سخنهای مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جای رسیدیم که مؤلف میگوید ثم یکبر للرکوع بعد از آن تکبیر میگوید اکنون قیام تلاوت قرآن مثلا سوره فاتحه و زم سوره بود شد ثم یکبر لرکوعی بعد از آن تکبیر میگوید برای رکوع رفتن راست ایستادگی بود قیام راست بود اکنون رکوع میکنه الله اکبر گفته دستش میبرداره یعنی این تکبیر در وقتی هم خیلی کوچیدن یک خدا الله اکبر میگه بر رکوع میکنه نه یک خدا میره رکوع میسته به الله اکبر میگن این میگن تکبیر انتقال است انتقال یعنی کوچیدن از رکن به رکن دیگر تغییر یافتن انتقال کردن از رکن به رکن یعنی وقتی الله اکبر میگید همین حالت از وقتی خمشیدن سر کرد الله اکبر گفته خمشه این میگن همین ای همین جای اخی راست بودن ده قیام ده تلاوت قران اگر بگویی رکوع کنم به الله اکبر بگو باید سبحان ربی العظیم بگویی به خاطر همین الله اکبر گفته چی قتیش خامشه یعنی رکوع میکنه در حال بودنش الله اکبر گویان الله اکبر گفته انسان رکوع میکنه اول دستا رو میبرداری بله اول رکوع دستا رو میبرداره بعد الله اکبر بگه رفع یدین یک بعد از تکبیر تحریمه دیوم جو گویا رفع یدین است رفع یدین هم گفتیم چون که حدیث های خیلی بسیار از پیامبر صلی الله علیه و سلام رفع یدین دو دستا رو برداشتن در هر خستان و ششتن این در حقیقت یعنی در رکوع پیش از رکوع بعد رکوع در حقیقت این زیبایی و زینت نماز است خب و یضع یدیه خب وقتی الله اکبر که گفت دستش در کجا میمونه و یضع یدیه علی رکبتیه و میگذارد دو دستاش به زانوهاش زانوهاش میقپه زانوهاش میقپه لیکن چلیکاش تید میکنه یعنی زانوهاش تید میقپه و کجا را نگاه میکنه بعضی علم ها میگن پیش پاش نگاه میکنه نولای پاش نوکای پاش لیکن راجع همین است که قول صحیح همین قول بعض علم های دیگر که جای سجده را نگاه میکنی در رکوع کجا را نگاه میکنی در نماز همه وقت جای سجده تا نگاه بکن مگر در وقت اشاره سبابه التحیات خواندن جای اشاره سبابه تا نگاه کن تمام همون چلیکی که میقفی میبرداری اشاره سبابه برداشتن چلیک در وقت التحیات خواندن از اول تا آخر همین حالت ده چشمات از سجده بکن وقتی که چی در حالت التحیات خواندن که سنت است و راوی میگه دیدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم را که اشاره سبابا میکردن و دیدم که چشم خود را به او میاندوختن یعنی چشمش را نگاه میکردن اشاره سبابا شدن و الا دیگه همه حالت دست سجده هم باشی جای سجده تنیگا در رکوع هم باشی جای سجده تنیگا در قیام هم باشی جای سجده تنیگا مؤلف میگه و یضع یدیه علی رکبتیه میگذارد دو دستاشا بچی و زانوهاش زانوهاش که چلکات تید که جا جوس نمیکنی تید کده و نگاه میکنی چه جای سجده تا جای سجده را نگاه میکنی بعضی میگه جای پات نولای پات نگاه میکنی سرای پات چریکاتا نه <clears throat> لیکن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دستاش در اول اسلام دستا را در بین نور در ران پا میقپید یعنی بین پا ده مثلا دست ایش دست کف دست راست دست چه میموندن و در بین ران پا میموندن ابن مسعود رضی الله عنه قطع عمل میکردن حدیثایی که نسخ شده است خیلی که باید زانو را به قفی نرسیده بودش خب مؤلف میگد و تجعل راسه در رکو کردن و تجعل راسه حیال ظهره و قرار میتید و میگردانه در رکوع که رفتی سر برابر پوش میکنی یعنی نه سر بالا پوش میشوه ای میان نه میان بلند میکنی نه سر بلند میکنی بلکه برابر میکنی هرچه برای گفته است و تجعل و میگذارد سری خود را برابری پشتش یعنی برابری پشت نه بلند و نه پست بلکه برابر خوب اینا میگن رکوع رکوع همین خیر میشوه رکوع باید چی رکوع باید راست باشه حتی یک قدح یک مثلا استکان مونال راست بیسته مثلا خوب رکوع سنتی همین است مستحب همینه اما اگر افتید خم کشید به همین رکوع صحیح میشه ثابت میشه لیکن راست کردن سنته راست راست سر با مثلا پشت و ستون مهره راست بیاید تغریب بگیره و یقول و بعد از آن میگوید در همین همه رکوع کردگی خوش رو میگوید سبحان ربی العظیم پاک و منزه هست ربی کی رب بزرگ من سبحان ربی العظیم و یکرره همین سبحان ربی العظیم را تکرار میکنه چند بار همین ویتر گوید سه بار میگوید شش بار سه بار میگوید پنج بار میگوید هفت بار میگوید ده بار میگوید همین خیلی گفتن میگه نه بار یعنی گفتن میگیره و باز دیگر دعاها هم هست برای خمالف میگم و این قال مع ذلك حال رکوعه و سجوده اگر باز, باز یعنی اصل یه بار گفتن سبحان رب العظی واجب است یکی سه بار گفتنش خوبه و و این قال و اگر میگوید همراه سبحان رب العظیم در حالت رکوع سجده اگر رفت این دعا را گوید پس خوبه و بهتره سبحانك اللهم ربنا و وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي پس اینم چی خوب است یک یک تبو ترجمه ذکرهای در نماز ذکر معناهای اینها را گفت اگر ترجمه کنیم خیلی در حقیقت وقت میگیره لیکن معانی بزرگ داره خیلی در حقیقت معانی های بزرگ داره سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي یعنی سبحان ربي العظيم سه بگوی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي بگوی در حقیقت بهترینه زیرا این دعای سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی ذکری هست که دعا را در بر گرفته است در حقیقت بزرگ ایده سبحان ربی العظیم ای تنها تسبیح و ذکر است لیکن سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی دعا است که الهه مرا مغفرت کرد و همچنین سبحان ذل جبروت و العظمت و والعظمه و والملکوت گفتن در رکوع بسیار خوبه و همچنین سبوح سبوح قدوس رب الملائكة والروح إنهم سنة وهم تنين اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي در إنه هم تنين سنت از بقدر توانوي و صلى الله عليه وسلم خلي ركوع شنان دراز بود شنين كي كفتم تلاوت دراز كي کردی در قيام بلا بخوت در تلاوت پس ركوع هم دراز کنی همین دعاها را میگوید سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي خب انسان دعاهای گوناگون گفتن در رکوع و سجده در در رکوع و سجود بسیار خوبه یکم از جهت اینکه چند سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلام قطعی عمل کردی یکم دوم چند نوع دعای نوع قطعی دعا کردی سیوم یعنی دعای مختلف ده گوناگون چند نوع دعا و چند نوع ذکر قطعی الله سبحانه و تعالی رو به لفظهای مختلف یاد کردی بسیار خوب است در حقیقت یعنی اخیلا یه عمر مثلا سبحان رب العظیم میگن بشک خوبه لیکن اضافه که با سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكه والروح سبحان ذي الجبروت والعظمه والكبرياء والملكوت بسیار خوبه که انسان لفظ های گوناگون را با حدیث های مختلف عمل کنه و الله سبحانه تعالی با لفظ های ذکر کنه بعد در این حالت و هم انسان ملل و همچنین انسان آگاه میشه یعنی آگاه یعنی یخی نماز خواندن شاید خشوع یخی وقت دست بتی لیکن وقتی که ذکرهای مختلف میگوی اهمیت میتی یعنی گوی یک نوع آگاهی و ملاحظه نوی برات میشوه که مثلا نماز مثلا چی خشوع بخونی با خشوع بخونی ثم يرفع رأسه بعد دعاها را گفتی به قدر تو... امام بخاری باب داره در صحیح بخاری باب الدعاء فی الرکوع دعا کردن در رکوع همه حدیث گفته است که سبحانك اللهم ربنا و اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دعا هست آیا میشه که با دیگه دعاها را کنی بعضی لهم میگن مکروه هست زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفتن اما در رکوع گفتن فعظموا فيه رب الله را تعظیم کنی بزرگ بکن بزرگ بسازه الله را به بزرگی یاد کنی و اما سجود پس چی دعای بسیار کنید در سجده برای خب از علیمون میگن در رکوع دعا نیست مگر امی لفظی اللهم اغفر ثم یرفع رأسه بعد از اون که رکوع کردی بعد از اون سرت را میبرداری ثم یرفع رأسه بعد از اون سرت را میبرداری قائلا در حال بودنش گوینده نمیت سرت برداشته میگویی سمع الله لمن حمیده سمعی جوانش شدید نه بلکه استجابت بکنه قبول میکنه الله کسی را که او را حمد و سنا گوید ان كان اماما او منفردا لفظي سمع الله لمن حمده را میگه امام میگوید یا منفرد منفرد یعنی يعني تقخون امام قطعی تقخون میگه اما شخصی که مأمومش میگن مأموم یعنی يعني اخدا کردگی ای سمع الله لمن حمده نمیگوید بلکه میخیزه و ربنا لك الحمد چه میگه زیرا حدیث صحیح هست که پیغمبر صلی الله علیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه انما جعل الامام لیتم به امام گذاشته شد تا اینکه شما با او اقتدا کنه پیرویش کنه فاذا كبر فكبروا وقتی تکبیر میگد تکبیر گویه و اذا قال سمع الله لمن حمده وقتی که سمع الله لمن حمده گفت امام فقولوا ربنا ولك الحمد پس شما بگویید برای بعض علما میگه یا قول جمهور علما اینه که وقتی مقتدی باشی از پشت امام میخونده باشی سمع الله لمن حمده نمیگی امام سمع الله لمن حمده میگه میخزی ربنا لك الحمد که ربنا و الحمد میگویی و بعض هم میگن هر چه جمع بکنی بهتره مذهب حنفی ده هر چه هم امام سمع الله لمن حمیده میگوید هم مقتدی و شیخ البانی رحمه الله همین میگه که هم امام میگه هم مقتدی خب لیکن جمهور علم ها میگن فقط امام و تنها خون میگوید سمع الله لمن حمیده را اما آدم مقتدی یعنی از پشت اقتدا میکردگی تا میگه ربنا لك الحمد ميگوید و یقول الكل برای شیخ میگوید همه خواه توقخانی خواه امامی خواه مقتدی به امام اقتدا کردگی به امامی چی میگویی ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد این لفظ سه نوع در حدیث ها آمده گست حدیث صحیح ده یکی ربنا لك الحمد با واو ربنا ولك الحمد سیم اللهم ربنا ولك الحمد بهترینش همین اللهم ربنا ولك الحمد است خوب شیخ میگه و دیگه هم اینا امی ربنا ولک الحمد همه حالت میگوییم و ربنا ولک الحمد و دوام شم هست که حمدا كثيرا طیبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی یک صحابی همین دعا را گفتن ربنا ولک الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد پیغمبر حدیث حدیث مسلم است حدیث صحیح است پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی یک صحابه هم را گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت کی گفت دیدم گفت سی و چند ملائکه را میشی توبان که کدامش اول بنویسانیم اجل ثواب شد ایش میگم من بنویسم ایش میگم من بنویسم یعنی شی توبیدن عجله کردن برای ثواب اجر این کلمه بزرگ در حقیقت خیلی کلمه بزرگ است حمدا كثيرا طیبا مبارکا فی اللهم ربنا ولك الحمد اله رب ما برای مخصوص تو هست حمد حمدی بسیار پاک و مبارک بخصوص توست با پوری آسمان و با پوری زمین حمد و سنا و پوری آنچه یعنی با پرگی حمد و سنا و ستایش برای تو ای الله با پرگی آنچه که تو میخواهی بعد از آسمان و زمین یعنی به هر یعنی بهترین حمد و سنا همینه در حقیقت و دوام هم داره انت اهل الثناء والمجد و لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت به هر حال این لفظ های مختلف در اینجا هم هست راوی میگه رکوع پیغمبر صلی الله یعنی بعد رکوع خستان در بعد رکوع خستان پیغمبر صلی الله علیه و سلام شو میستادن حتی نمازخون فکر میکنه که فراموش کرده است حتی خیال میکرده فراموش کرده ای دعاهای بسیار ده مثلا خب وقتی که انسان سمع الله لمن حمیده که گفت راست که شد دستاش در کجا میمونه راجح همین است که دستاش هوی میته بعض علما میگن دستاش میقفه که صحیح همین است که دستاش هوی میته نمی قفیا بوره دیگه یعنی يعني مثلا یعنی يعني مثلا چی با هویش میتا هوی میمونه نمی قفا او بعضی رو میبینی بعدی سمع الله لمن حمیده گفته دست شمی قفا قول بعضی ما هست یکم حدیث صحیح صریح نیست که دلالت کنه و یک بعضی حدیث را فهمیده میگن باید انسان در نماز همیشه دست قفیدگی باشه علی کل حال راجح همین است که چی دست دستات هوی میتی تا رو سجده رفتنه ثم يسجد على اعضائه سبعه بعد از آن انسان نمازگزار سجده میکند به عضوهای هفتگانه اش و هفت جاش سجده میکند و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفت امرت ان اسجد على سبعه اعظم امر کرده شدم که به هفت عضو سجده کنم هفت استخوان قتی على الجبهه واشار بيده الى انفه گفتم به پیشانی و اشاره کرده که بینی حکم پیشانی را داره یعنی پیشانی و بینی باید در سجده برسی یعنی باید حتی باید, باید در روی زمین باشه برای بله، سجده اصل در روی زمینه برای بله، وقتی سجده میکنی اولین پیشانی قطیب بینی باید برسد در زمین در بالا جای نمازت خب یه خلال رو میبینی بینیشون برداشتگی غلطه یه با بینی سجده میکنن پیشانیشون برداشتگی نی برای بله، خاطر همین سجده کردن به یک چیز دیگه چند حالت داره یکم سجده کردن به یک چیزی که در تنه چسبیدگی مثل آدم مثلا به در کرتکه خود سجده کنه یا در اگر رفت ضرورت نباشه مکروه است ضرورت یعنی مثلا اگر زمین گرم باشه مثلا زمین غش باشه لته مثلا صلات ای طرف کردیم موندیو که در جلک سر سجده کردیم مثلا هیچ گم نداره حالت ضرورت مثل زمین گرم باشه اینو لیکن بی عذر در بالای لباسی که در تنت در او سجده کنی مثل سلا و یا که مثلا غطرش میگه غطره یعنی مالی که هست مکروه در سجده کردن بی عذر دویم سجده کردن در موی سر ای ای موی سر دم سجده کردن مکروه آدم موی سر دروز مثلا بالا سجده میکنه پال بینیش قطعی پیشانیش در بالای موی سری خودش میآید مکروه است برای چیزی که در بدن چسبیدگی دو سجده کردن از این مکروه است لیکن سجده کردن در بالای دست چی این جایز نیست آدم دست مون سجده کرده بالاش نماز صحیح نمیشه چرا زیرا باید عیسی در روی زمین سجده کنه خوب با سجده کردن در بالای جای نماز و زمین و اینا هیچ نداره خب و یک هفت عضوی که سجده ده هست یکی اول پیشانی هست بعد الکفین دو دستا پنج سه تا و رکبتین دو زانو میشود پنج تا و اطراف القدمه و دو سرای سرای چلیکای پا یعنی باید سجده کنن چلیکای پا باید حتی باید طرف قبله باشه بعضی یک پوشه بردارد یا که بس هر پوش برداشتگی غلطه اگر رفت اول تا آخر هر چه برداره نماز پول اصلا صحیح نمیشه یعنی مثلا آدم اول نماز یعنی اول سجده اول سجده تا آخر سجده دو پوش برداشتگی نماز صحیح نی؟ تمام صحیح نیست چرا زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله امر کرده که به هفت عضو سجده کنم. لیکن یکی برداشت بمون ضرر نمیکنه مثلا مکروه است یعنی زیر پوش برداشت بمون یک خمی برداری خمی مونه این مکروه است لیکن از اول تا آخره بردار اگر در این حالت چی در این حالت نماز صحیح نمیشه از اول تا آخره پای یا پوش برداشت که کرد پوش برای در حالت گیو به شش تا سجده میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه من امر که به هفت استخوان به هفت عضو سجده کنم خوب و پیغم و میگوید و همچنین یکی از آداب سجده که مستحب همین است که حدیث هم صحیح هست که باید انسان دستاش از شکمش دور کنه یعنی باید تری تیت کده سجده کنی دستا را باید پهن کنی باید دستا در بغلات نرسه و همچنین باید شکم در رانی پا نرسه یعنی مثلا دور کده میخوانیده یعنی زانوها را دور میکنی تا که در شکم نرسه مثلا رانوی پا و همچنین در تید میگین تا که مثلا تری محکم کرده سجده زن زنها چی راجح همین است که مثل مردا هست یک مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اجتهاد کرده میگویند های تری جفس میشینند خشن جوز کرده میخوانند مثلا دستش میچسبونه پو هفت دستش شکم شده مثلا در رانی پشت یعنی خطا میده کردن نماز بخونه راجح همین است که نماز زن مثل مرد است در ایباب مگر اینکه دگم حدیث ما باشه در حالی که دگم حدیث اومگی نیست به خاطر همین باید ایسا سنت است که چی شده برداره ایزانوش سجده يعني سجده کرد یعنی کلان سجده بکنید تا اینکه پهن کرده سجده ده و یقول بعد از وقت سجده که استادی خوش رو و میگوی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا میگوی و همچنین دعاهایی که مؤلف ذکر کرده بود که در سجده هم سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اللهم اغفر لی این هر چه اومده است هم در رکوع هم در سجده و همچنین اللهم لك سجدت و بك امنت و لك اسلمت و همچنین سبوح قدوس رب الملائکه والروح در هر است زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید سجده بسیار وقتی موضوعی جای دعا کردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و اما سجود و فاجتهدوا فی الدعاء اما میگه در سجده پس کوشش کنید در دعا کردن فقمن ایستجاب لکن لكم که دعاتون قبول شود دعاتون چی قبول شود روایت مسلم از حدیث صحیح است و خب وقتی بعد هر دعایی که باشه یعنی کوشش بکنید دعا کنید به خیرات دنیا و آخرت طلب کنید بشه به روسیه و تاجیکی دعا کنی بله خود در نمازهای نفل خود در نمازهای فرض واقعی نداره جایز است دعا میکنی اگر کس عربی قد دعا کنه بهتره عربی را بدانی دعاهای خوب از خیرات دنیا و آخرت چی از الله سبحانه و تعالی طلب مستحب است دعا کردن بسیار در سجده ثم یکبروا بعد از الله اکبر تو میخیزی بین دو سجده میشینی و یجلسو خچ خیلی میشینی میگه و یجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش خب افتراش میکنه یعنی در بالای پای چپش میشینه و پای راستش راست پای راستش راست میکنه یعنی در بالای پای سجده کرده معلومه در بالای پای چپ میشینی و پای راست راست میکنی با طرف نوکای چلیک طرف قبله هست این افتراش میگن و یفعل ذلك في جميع جلسات الصلاه همین نوع میشینه در تمام نشستنی های نماز همین میشینه در بالای مثلا در بالای پای چپت میشینی و پای راست راست میکنی الا في تشهد الاخير مگر در تشهد آخران که در اونجا تورک میگوید فانه یتورک تورک میکنه تورک چیست گفته است بی یجلس علی الارض در روی زمین میشینی یعنی در آخران در نمازهایی که دو تشهدی داره نمازهایی که دو تشهدی داره در تشهد اخیرش یعنی مثل شما مثلا در سه رکعت نماز پیشین در چهارم رکعت تشهد اخیر ده اوی بوندود مثلا تورک نیست در بوندود مثلا در نمازهایی که در رکعتی است خب یه آدمی قصر میخواندگی در که میخونه تشهد تورک نداره تورک چیست تورک به یجلس علی الارض حدیث صحیح هزاری بار چند حدیثه و اینکه در روی زمین بشینه خوب در روی زمین میشینی یعنی دنبره در روی زمین میمونی و یخرج رجله اليسرى من الخلف الایمنی خوب لیکی پای چپتی و در تگی پای راست میمونی یعنی مثلا در روی زمین خدمت میشینه پای در زمین میشینی و پای چپ به طرف پشت قطی در تا پایان قطی در تای پای چی میمانی در تای راست میمانی در پای راست در پای تای پای چپ در زیر پای راست میمانی اینو میگن تبرک این هم سنت است فقط این در چای در نمازهای چهار دو تشهده با در تشهد اخیر حتی حدیث صریح هست که در تشهد اخیره خوب و یقول بین دو تشهد ده میگه در بین دو تشهد بین دو سجده ده رب اغفر لی میگوی دعا هست ده رب اغفر وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني اگر رفتی نی دو بار اغفر لی رب اغفر لی هم بگه میشوه رب اغفر لی رب اغفر میگویی و چی انسان در حقیقت نماز ده دعای زیاد کردن یا اینکه آدابی و ذکرهای زبانی نماز انجام دادن سبب میشه که انسان در نماز چی خشوع پیدا کنه نمازش نماز خوب باشه بعضی بسیار سوال میشه که چخل در نماز خشوع کنیم هیچ تخيل نماز خشوع بروح بخوریم نماز طاقه مثلا به بدن و جسد طاقه نیو بلکه بروح و معنا نماز خوانیم چیست بگو نمی سنت ها را اینمی ذکر را اینمی عمل ها را اینمی سنت ها را زنده کردن قطعی خشوع پیدا می شود یعنی مثلا بسیار سوال میگه چخیل تخشوع پیدا شود اینمی را خواندن نمی قطع عمل کردن با آرامشی در نماز خوب این دعا را میگویی دو بار رب اغفر لی رب اغفر لی هم بگویی میشوه حدیث صحیح از درباره دو بار رب اغفر لی گفته و این حدیثی دراز هم هست رب اغفر لي وارحمني الهی مرا کن ورحم کن و هدایت کن و ارزقنی رزقم بده و اجبرنی و جبر کن مرا و عافنی مرا کن یعنی جبری دار مثلا اگم کمبودی ما کامل کو طاقگی ما قوت بده و جبر معنی شد ثم يسجد خب بعد با غیر این دعا هم جایز است رب اغفر اللهم اهدی قلبی بگوی مثلا ويويكي مثلا رب اغفر لي ولوالدي والمهم جنبك نظرة يقد أوكني ثم يسجد الثانية كالأولى بعد از آن سجده میکند سجده دوم را مثل یکمگی بودیم الله اکبر فتا سجده دوم خم میشود ثم ينهض مكبرا بعد از آن دوم سجده میخیزه راست در حال بودنش تکبیر گویان الله اکبر فتا میخیزه على صدور قدمیه به نوکوی پاش و چه میخزه به نوکای پاش میخزه به چی تکیه میکنه در زمین تکیه نمیکنه به قول شیخ با دستاش در بالای زانواش میمونه یعنی پاش قبیده بالای زانواش کنه میخزه یعنی در زمین نمیمونه خوب لیکن مگر اینکه به قول حنبلی ها به قول شیخ هم مگر اینکه اگر رفت و خستان طریق قیم باشه بعد هیچ نداره تکیه کنی لیکن راجح همین است که شیخ در اینجا جلسه استراحت ذکر نکرد در حالی که حدیث صحیح است. سنت صحبیت جلسه استراحت یعنی بینی وقتی دو سجده را بود میکنی پیش از اینکه بخزی یا بر میشینی یا گوش میگونی بعضی وقت یادم میکنه دستشو میبره بعضی را میبینی اشاره بابا میکنه این اصل نداره میشینی قاعد جلسه استراحت میگن حدیث صحیح هست مالک ابن حویرث ابن خزیمه در صحیح ذکر که از مالک ابن حویرث او کسی بعضی علما میگن به خاطر پیغمبر صلی الله علیه و بیمار بود یا سن سالش کلان شده بود پیر بود به خاطر همین یک راجح همین است که از ده صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابته و کسی انکار کرده نیست ده صحابی پیغمبر نه پیر بودن نه چی جلسه استراحت هم سنته نه کی گوی ترک نیست گم نداره زیرا که حدیثی با پا یعنی به یگون جلسه استراحت این هم ثابته خب تکیه کرده خستان چی داره بو که نداره جایز است به عذر و به عذر جایز است که دست مثلا در زمین مونی بخیزی دست زمین مونده بعضی علما میگه سنت است والله اعلم حدیثش من ندیدم خب به هر حال مؤلف میگه الله اکبر گفته میخیزه در حالی که به نوکای چلیکش نوکای پوخت یعنی سرای پشت میخیزه و دستش چی زانوش به قفس زمین نیو مگر عضو داشته باشه خب، زمین باشه مثلا یا دست قد خیس یا که دست قد خیس جایز است بعضی علما میگن سنت که هم خیلی بد دست بخیزی مش کده بخیزی که با ملایمی دست کف دست قد بخیزی و یصلی رکعت ثانیه کالاولا دیو رکعت مثل خیر رکعه خیلی رکعت میخونی ثم يجلس للتشهد ما قال كي دي مرادا تسبيح نيسو سبحان إيه، دي مرخص الله اكبر قفتي سبحانك اللهم ربنا ميخوني ده دي ركعات اعوذ بالله قتي بسم الله ميجي تقع بسم الله ميجي إيه؟ اختلاف بين يعني علماء ده لكن راجح من اسكي هم اعوذ بالله بقول هم بسم الله هيك بعض العلماء ميجي تقع بسم الله ميجي الحمام ميخوني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ميجي يا بور ميجي ده اولي كم ركعات لكن راجح من اسكي در 4 ركعات ميجي إيه؟ زيرو بین چی بین دو سجده و با وقت خیلی میگذره آخه برای قدر اعوذ بالله بگو بعد بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد میخونی در دیم رکعت هم زم سوره هست وگه دیم رکعت مثل یکم رکعت میخونه فقط این که چی نداره سبحانك اللهم وبحمدك مثلا دعای استفتاح نداره فقط هم با فرض داره که دیم رکعت غالبا از یکم رکعت کلتتر میشود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دیم رکعت در یکم رکعت طولانی تر تلاوت زم سوره میکردن در دیمی با کمتر کمتر میکرد ثم یجلس للتشهد الاول بعد از اون میشینه ای واجب است ششتن ده تشهد یکم یکم مرا تحیات خانه ده در عدم بینده میشینی خب چخلی میشینی در بالای پای مثلا همون افتراش میگن در این حالت تشهد اول افتراش افتراش یعنی در بالای پای چپ ششتن و پای راست راست میکنی تورک نیست و همچنین در اینجا شیخ ذکر اشاره سبابه میکنی اشاره سبابه هم هست از حدیث های صحیح پیغمبر ثابت روایت مسلم و غیرش حتی در عجز صحابشون خیلی حدیث آمده که است حدیث زیاد است در باب اشاره سبابه برداشتن چلیکی بعدی خرس خر... بعدی چی بعد چلیکی دوم است خوب برداشتن از اول تا آخر سنت است روایت صحیح مسلم ده حدیث حدیث چند حدیث داری باب در ثوابش هم اجرش هم حدیث ها هست خوب خوب بعد بعد از آن میشینه برای تشهود خواندن تشهود یعنی التحیات خواندن وصفته صفات التحيات من كان لفظ را كان ما ماجه لكن ياك الشيخ ذكر هذا حديث ابن مسعود مشهور ترين ومعروف ترينش همينه حديث ابن مسعود قد ثبت ديجروشن ثبت لكن همين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي بعض العلماء حضرت عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها قلت بعد وفاه پیغمبر میگفتن السلام علی النبی زیر پیغمبر مرده میگه وفات وفات کردن به خاطر همون لیکن راجع همین است که السلام علیک ایها النبی همین خیلی خمون میخونه همین خیلی خواندن میگیری زیرا که حضرت عمر و بعضی صحابه ها بعد وفات پیغمبر تعلیم دادن در بالای منبر همین نوع تعلیم دادن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خوب این تشهد یکم ده بعضی علم ها میگه در همین یکم تشهد هم اللهم صلی علی محمد و اللهم بارک علی محمد هم هست بعضی مذهب و بعضی قول ها ده یه حدیث هم از در نزدی ما بخاری روایت دلات میکنه و حدیث عیشه ولیکن کفایه میکنیم تو قامی را بگویم ثم يكبر ای بعد تشهد التحيات خانه با میخیزه تکبیر گویان الله اکبر گفته انسان راست میشه و یصلی باقی, باقي صلاته بالفاتحه فی کل رکعتین بعد از باقی نمازاشا در رکعت آخر مثلا 4 رکعت را یا 3 رکعت شما با باقی نمازش بعد دیم رکعت ده سیم خستان یا چهارم ده تا قمیگه به فاتحه ده هر رکعت اونها فاتحه را میخونن یعنی چی تا فاتحه را میخونه لیکن حدیث صحیح بخاری هم هست که گاه گاه اگر رفت تو در سیم رکعت چهارم رکعت هم گاه یا گاه وقت گاه وقت اگر زم سوره کنی هیچ گم نداره حدیث صحیح بخاری روایت روایت حضرت عمر است و خود عمر در نماز شام سیوم رکعت ده یا بار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ همین آیت خواندن در سیوم رکعت نماز شام حدیث صحیح هست علی کل حال گاه گاه در سیوم رکعت و چهارم رکعت هم ضم سوره کنی با که نداره زیرا حدیث ثابت است خب خب سیوم رکعت چهارم رکعت شیخ میگه اصل تا فاتحه را میخونی تا الحم میخونی ضم سوره نیست لیک اگر گاه کردی با که نداره ثم يتشهد التشهد الاخير بعد از اون تشهد اخیر را میخونه وهو المذكور همون تشهد اخیر یعنی ما التحیات الله و صلوات میخونه فقط هم که اتی تورک میشینه تورک یعنی گفتین در بالای زمین میمونی مثلا در بالای زمین میشینی ولی پای راست به تای پای چپ میگذرانی خوب فقط همین يزيد على ما تقدم بعد التحيات خواندن زیادتی با ميگوي اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد و یه لفظ دیگر آورده است به هر حال چند لفظ ثابت است بهترینش همونی که در کتاب های حنفی است همون بهترینه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد كما علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید ام انك حمید مجید این ذکر کردگی شیخ ابو کنادر اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صلیت علی آل ابراهيم انك مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی آل ابراهیم انك حمید مجید چند لفظ آمده گست همش صحیح هست خب بعد باز میگوید و میگویی بعد اللهم صلی اللهم محمد قت اللهم بارک علی محمد که خاندی بعد میگویی اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال زیرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم حدیث متفق علیه بخاری مسلم ده گفتن اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وقت یک از تشهد که خوان یکی از شما که تشهد که خوان پس از چهار چی پناه بره به الله سبحانه و تعالی از چهار چی یکیش از عذاب جهنم عذاب دوزخ یکی عذاب قبر یعنی سوال جواب قبر تا یکی موفق شوی و یکی فتنه فتنه دنیا فتنه المحیا فتنه دنیا به حد عظیمه به شک که هر روز طلب کنی که الهی پناه بده مرا از فتنه دنیا فتنه زندگی فتنه زندگی یعنی در شبهات و شهوات غلطیدن و فتنه ممات یعنی در سوال جواب من ربک و ما دینک و نبیک نگذشتن امي فيدنا المسيح الدجال پناه میبره از این چیزا همش از فتنه بدترین کس مسیح دجال هم پناه بردن سنت بعضی میگن واجب است راجح همین که سنت سنته خوب و یدعو الله بما احبه بعد از اینکه این دعا را هم که صلوات فرستاد و این دعا را هم که بعد دعا میکنه هر دعایی را که دوست بداره زیرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن حدیث صحیح هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن بعد از آن اختیار کنه هر دعایی را که میخواهد هر ثم يتخير من المسألة ما شاء حدیث بخاری و مسلم است بعد از اختیار میکنه شخص نوازخانه از سوال کردن و دعا هر دعایی را که بخواهد هر دعایی را که بخواهی دعا میکنی بهترین دویم جایی که بهترین وقت دعا است انا می جهه مثلا حضرت ابوبکر صدیق حدیث بخاری است که ابوبکر صدیق گفتن یا رسول الله گفتن علمنی دعا ان ادعو به فی صلاتی گفتن یا رسول الله گفتن مرا دعایی را یاد بده که من در نمازم بگم پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم بگو اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم وامجد اللهم اغفر لما قدمت يا دعای دیگر هم هست اللهم اغفر لما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسرفت الى آخره خب این دعاها بود معلوم نماز در حقیقت که معنای لغوی نماز دعا هست بنابر در دروش بسیار دعای بسیار ایو لیکن متاسفانه بسیاری از مردم چی و از این بیخبرن زیرا سه دعا و چهار دعا به زبان ازبکی و تاجیکی بعد این نماز میکنن با جماعت و بدعتی لیکن از این دعاهای سنتی سبحان الله به خبرم به شک بعضی سلف میگن صحیح صحیح است بعضی سلف هر قومی که بدعت را آوردن الله مثل همو سنت همه برداره تا روز قیامت به یو برنامه حتی اینکه چی توبه کنن حتی اینکه توبه کنن بعد نماز اخلاص سه زبان به زبان عربی دعا میکنه تاجیکی دعا میکنه بوز بگه دعا میکنه بعد دعای دست جمعی بعد سنت و بعد ذکرهای بدعتیش مگر ای بهتر است که در سجده ها دعا کنی یا اینکه پیش از سلام دادن خیلی دعا کنید پیغمبر امر کرده هر دش پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرده یکم گیش گفتن نماز سجده گفتن کوشش کنه در دعا کردن انا بعد نماز با ذکرها هست ذکرها و درودها هست خوب ثم يسلم على يمينه عن يمينه بعد از ته به طرف راست و عن يساره از طرف چپ یکی در نمازهای نفلی یا طرف سلامتی با کنه داره گاهه یا که در نماز جنازه یا طرف سنت خب بعد از سلام داده میگوید السلام عليكم ورحمة الله السلام يعني تلاف راس و السلام علیکم و رحمت الله طرف چپ همون قصرش میگردونه که کتفاشو ببینه یا اینکه مثلا روش بتو از بوشت خوب خب سنة تشيزي نماز لحديث وائل ابن حجر وحديث حدیث رواه ابو داود رواه ابو داود یکی گاه السلام عليكم ورحمة الله وبرك لفظ بركاته ده بعض لفظات اومده قال اگر يقوى وقت آدم گذرا نمیکنه یکی اصل در حدیث بسیار توقع السلام عليكم ورحمة الله ومدركاس السلام عليكم ورحمة الله طرف راس السلام عليكم ورحمة الله طرف چپ بفتان سنة تس اگر يك يقوم و برکت را بوك کردی وآخر دعوان نداره الحمد لله رب العالمين